Имам намера во наредните 35 минути да поминам две глави од тоа се последните две глави од книгата и ти можеш да одиш по вода. И мислам дека ќе научиме уште нешто овде корисно. Предпоследната глава носи наслов Не очекувај чудо. И навидум а, изгледа дека е неспоив овој наслов на оваа глава со насловот на самата книга. Книгата се, се викаше како? и ти можеш да одиш по вода, што самото по себе е чудо. А на овој наслов вели, на ова предпоследна глава е, не очекувај чудо. Точно е, одењето по вода е чудо, но христијанинот не смее и не треба да очекува претерани чуда. И сега ќе видите зашто станува збор. Постојат многу адвентисти кои што сметаат, веруваат дека ќе си грешат од ден на ден и кога ќе се излее познајот дош, односно светиот дух, ќе бидат преобразени, ќе се случи значи, некоје чудо да тие едноставно во миг го трансформираат својот карактер и станат од одеднаш чисти, исполнети со дух свети и онакви какви што Господ ги сака, значи без никакви морални слабости, чисти, без греф. И сега замислите си, тоа нема ни самото по себе никаква логика. Ние секој ден а, со честни исклучуци, значи, а, живееме на живот падни стани, падни стани. Се бориме со наши гревови, со наши мани. И се очекуваме, идејќи така, да дојде ден кој ќе се излее познајот дожд врз нас и ќе се случи чудо. Такво нешто не постои. Такво нешто Библијата не учи. Библијата и Духот на пророќство сосема друго нешто кажуваат. Еве еден цитат. Ниједен од нас нема да го прими Божиот печат, се доека на својот карактер има макар и една дамка или една маа. Од нас се очекува да ги исправиме недостатоците на својот карактер, да го исчистиме храмот на својата душа од секаква нечистотија дури тогаш позниот дошки се излее на нас. Че, сега ние често пати спомнуваме дека очекуваме позен дошт, често пати се молиме за излевање на позниот дошт, меѓутоа цитатот вели дека ако не сме чисти, ако не сме очистени, тогаш позлиот дошт не може да се излее. Значи, дури тогаш, позлиот дошт ке се излее на нас, како што раниот дошт се излее на учениците на делот на педесетницата. Че ние уште сега, уште денес, уште во овој живот, не можеме да очекуваме да се случи чудо таму кога ќе падне позниот дош. Туку уште денес, <coughs> со Божија помош, треба да бидеме очистени од сега недостаток. Но, нормално со Божја помош. Мнозина, еден друг цитат, ова е од Сведошто за проповедници, книга која што проповедниците не ја сакаат многу, И ја не верувам дека многу-многу и се цитира и се чита во ова време во кое што живееме, но токму тоа се сведоштво упатени до проповедниците. <clears throat> Мнозина во голема мера ја пропуштија можноста да го примат раниот дошт. Ти очекуваат дека тој недостаток ќе го надокнадат со позниот дошт. <clears throat> Значи, житото е закржлавено, едва е толку никнато, И сега житото си мисли дека со позниот дош ќе се прероди и ќе донесе на богата жетва воопшто не е ни во фаза на класење. Ти очекуваат значи, дека тој недостаток ќе го надокнадат со позниот дош. Тие се со намера да го отворат своето срце и да ја примат милоста, тогаш кога таа ќе се излева во најголема мера. Но таквите многу грешат. Делото што Бог го започнал во човечкото срце, давајќи му светлост и знаење, мора постојано да напредува. Значи, ние секојдневно треба да расте. Само оние, внимавајте, значи, само оние, сме ги читали овие цитати, ви се познати, но се многу силни и битни. Само оние што живеат според светлоста што ја примиле, ќе добијат поголема светлост. Много логично. Господ нема да ви даде поголема светлост, ако вие не чикорите по светлоста која што веќе ја имате. И така од ден на ден, од помала во поголема светлина и се доека не блесне оној ден. Ако од ден на ден не напредуваме во активно докажување на христијанските вредности, нема ни да го препознаеме појавувањето на Светиот Дух во вид на позен дошт. Тој може би ќе се излева над срцата на секаде околу нас, но ние нема да го препознаеме, ниту ќе го примиме. Значи, дури нема ни да го препознаеме. Дури, можеме, да, дури може би некој од нас, не дај Боже, да вели за оној кој што го примил позниот дошт, дека е фанатик, дека забегнал, дека ситничери, дека премногу отишел далеку и така натаму. Че едноставно нема да препознаеме дека тоа е Духот Свети. Па исто како во Христово време. Исус работел со силата Божја и истерувал демони со Божја сила, а што му велеле водачите на црквата тогаш. Дека тој ги истерува демоните со силата на Велзев. Со силата на... Е, денеска слуштавме убава проповед. Со силата на гјаволот. Втора можност, кога некој очекува да се случи чудо, е второто Христово дојање. Некој па дори одат и до таму и велат дека кога Исус ке дојде по е, тоа ќе направи чудо, и ќе направи од нас диаманти. Јас се секам на еден наш брат кога еднаш во порано беше тоа многу одамна во дискусија, а тој малку задоен така од оние евангелистички размислувања и доктрини, велеше дека а, нешто во стилот дека дури и да не сакаш, Господ ќе направи, не знам што се ќе направи, чудо ќе направи, за да засакаш да бидеш спасен. Така да, испади дека на крајот сите ќе бидат спасени по таа теорија. Љубовта не познава сила, значи Господ воопшто не прави ништо со сила. Сето тоа е на доброволна база. И тоа, пазите, ова го базираат на оној стих од Павле, Павлевиот стих и Павлевите зборови, кај што тој вели, сите ќе бидат преобразени. мисла дека овие зборови се однесуваат како на телесното, така и на духовното преобразување. Како што нашите со греф унижени, болни и ослабени тела ќе се претворат во величествени здрави и убави, така се мислат тие и нашата духовна, морална природа ќе се измени од корен. И се вели, вистина дека во часот на Христовото враќање ќе се случуваат големи и незамисливи чуда. Да, ќе се случуваат чуда, но меѓу тие чуда нема да биде и промената на нашата морална личност, нашата, на нашиот карактер. Ние мора карактерот денеска да го градиме, денеска да го изградиме. Не можеме да очекуваме чудо тогаш. Карактерите на сите непроменливо се одредуваат во денот на нивната смрт или на крајот на времето на милост. Тоа е запечатувањето. Ако бидеме преобразени, ќе бидеме преобразени токму такви какви што сме по карактер. Значи, не поинакви. Мораме да постигнеме совршенство во овој живот. Кога ќе дојде Христос, ова е друг цитат од второ сведоштво, тој нема да не чисти од нашите греови, ниту ќе ги одземе недостатците на нашиот карактер, ниту ќе ги лечи слабостите и склонностите на нашата природа. Ако воопшто се води борба за нас, таа борба мора да биде завршена пред тоа време тогаш нема ништо да биде сторено за нив, за непосветените, се мисли, за да се одземат нивните недостатоци и тие да добијат свет карактер. Сето тоа мора да се заврши во овие часови на искушенија. Сега е времето ова дело да биде завршено во нас. Овие цитати укажуваат на хитност. Или, еве сега се секам на овие цитати, дека најхитна и најбитна потреба, парафразирам, на, за сите нас е пробудување и вистинска реформа. Ништо друго не е побитно од тоа. Мисля, нормално е кога сваќаме дека Бог е љубов и дека Бог не, не работи ништо со сила, дека не може тој да прави чуда со нас непосветени, ако сме до тој момент непосветени, затоа што во самиот процес на отстранување на гревот, да, Светиот Дух тук има многу голема улога, и тоа Господ никоја што не го прави без наша, без наша соработка. Ако јас нешто сакам да правам, ако имам омилен грев, Господ никако со сила нема да ми го земе, туку јас треба да му го предадам. И нормално тука е она клуч, она клучен момент кој што е најтежок, така вели Елен Вајт, и така сите сме сложни, можеме да кажеме во еден глас, затоа што сите сме искусили. Најтешко за човекот е да ја предаде волјата на Господа, значи да каже она што и на Исус му било тешко, не му било лесно во Гециманија, да каже, Господе, ако е можно да ме одмине оваа чаша, меѓутоа, сепак нека биде Твоја волја, не моја. Тоа е најтешкото за човекот. Значи да прифати да го прифати Божиот пат, да ја прифати Божјата одлука. Петар одел со вера по водата кон Исуса. И немало ни друг начин да го постигне тоа, освен со вера. И то самото по себе е чудо. Но што било потребно? Дали било потребна акција од него? Често пати тоа го истакнувам. Дали требало тој да стапне да, на самата површина од водата? Да, како што самиот Мојси тоа го направи. Значи, со вера го правиш тој чекор и Господ ти ја дава силата понатаму да продолжиш. Значи, тоа е верата која што работи. Христијанино треба да развие особини кои што се духовен род, а тоа може да го достигне и постигне ако во него пребива третото лице на Божеството. Без тоа, човекот е мртов поради престапите и гревовите, Ефесијаните 2.1. А како мртов, значи мртовецот не може да расте духовно, тој не може да оди по вода. Мртвиот не може ништо. Оние кои што не живеат по телото, туку по духот, растат во духот и од духот а духовно живата личност може да оди по вода, затоа што живее во духовното царство, во возвишеността на верата. Е, тоа го спомнав, меѓутоа ја би го прочитал изворно, однака како што го напишал авторот. Вели, чудото што се случува во животот на еден христијанин е чудо на созревање на житото. На таинствен начин малото семе изртува преку кревот зелен изданок, или оној ркулец, или никулец, кој што многу пати сме спомнале, тука е многу здрав за конзумирање. Многу, многу, многу пати повеќе имате во житото и минерали и витамини и се што е потребно. Токму во тој, во тоа фаза на раст на, на зрното жито. <clears throat> И вели, на тајствен начин малото семе изртува, Господ е тоа што тоа го прави. И во наредните денови растението расте, благодарите му на сонцето и на влагата што ја добива од дождовите. Значи се случува растот. А потоа во лето, во времето на досните дождови, значи тамо на почетокот на летото, растението достигнува полна зрелост и станува спремно за жетва. Да предпоставиме дека од некоја причина растението не одговара на влагата. Значи има доволно влага, меѓутоа растението не одговара на влагата. Не, едноставно не ја прима влагата од раниот дошт. И затоа и не може да расте. Тоа останува неразвиено и не може да обликува клас. Така, кога ќе дојдат досните дождови, тоа не може да созрее. Затоа што не се развило доволно во времето кој што било одредено за тоа, па така нема никаква корист од досните дождови. А кога ќе дојде времето на жетвата, земјоделецот мора да го прогласи за неупотребливо и едноставно да, да го фрли. Така е и со христијанинот, кој што не соработува секојдневно со светиот дух. Значи, ако ние сме едно зрно и не ја примаме таа влага, не, не, не ги примаме сончевите зраци, или во духовна смисла не соработуваме со Господа, со светиот дух, тогаш ќе закржлавиме, не можеме да растеме. Духот Значи, го всадува семето во душата, но човекот мора секодневно да одговара на можноста и влијанието за раст, дадени од Бога. Значи, ние имаме секодневно можности, верувам, дома, проучувајќи дух на пророќство, читајќи Библија, слушајќи проповеди, сега може да слушаме каде и да сме, и проповеди и се, значи храна имаме на сите страни, само ако сакаме, Имаме еден куп можности, меѓутоа ако не одговараме соодветно на тие можности, нема да растеме. Секој дневно треба да примаме нова светлина, нова храна, за да може да растеме. Ако не го прави тоа, значи ако не одговараме на можноста и влијанието за раст, кога ќе дојде времето на конечното созревање позниот дош, тој нема да биде спремен, значи ние нема да бидеме спремни да го примеме и да го искористиме позниот дошт. И залудно ќе биде. Дождот нема да може да го изврши тоа дело, затоа што тој може да направи да созрее само она што е спремно да созрее. А не она што е закржлавано и е далеко од фазата на класење. Очајниот извик, не е Боже, ова да биде за нас, на не спремните тогаш ќе биде Еремија 8.20. Познат ви стикот? Еремија 8.20 вели, жетвата помина, летото мина, а ние не сме спасени. Заклучокот на оваа глава е не чудо. чудо. Чуда Господ секој ден прави. Денеска прави чудо, Но не чудо од типот ќе си видам ваков, па дори имате, знаете, цели групи и проповедници кои што ден денеска зборуваат дека ќе си грешиме се, дека Христос не дојде. Или еве, Сега видовме дека има и такви кои што веруваат дека со позниот дош ќе се случи чудо и дека ќе бидат преобразени. Такво чудо не можеме да очекуваме. И дел од последната глава, која што исто така интересно. Си поставуваме прашање, ако треба да одиме по вода, а тоа е во превод, нели, верата, тогаш, Господе, колку е длабока водата по која што треба да одам? Има ли разлика ако одам во вода која што е половина или метар длабока и вода која што е половина километар длабока? Навиду може би и нема, затоа што ако вие одите по вода, ако можете да дојдете по вода, што е битно колко е длабока вода? Вие можете да дојдете по вода. Но има психолошка разлика. Ако земете во предвид дека е <laughs> највеќе што мразев, значи во основно беше физичко, ама делот на гимнастика. Не футбол и атлетика, ама гимнастиката е мраза. Значи, дури, она што не ми е својствено, не знам, не сум ни учен така, ама како помал, се правдав, ме боли глава, болен сум наставниче ова, она, не знам што, ако требаше нешто да се скока тамо по тие вратила или магарење конје, како ги викаат, или греди. Значи, наистина мразев. Мислев дека ќе се искршам и готов, нема да станам. Молам? Па не, наставник, не знам дали реков наставничка. Да. Како и да е. Но, дали е исто ако гредата е на висина од пола метар, а, нели 20 см, мисло колко е тамо широка греда, или 10, или ако е на 5 метри висок. Имате тука една <laughs> психолошка разлика, многу голема е таа разлика. Си викаш, поготово ако се плашите од висина, ако имате фобија некоја од висина, Јас и имам и немам, ама да сте стварно на високо да погледнете, е, не знам, не сум се качи, не знам кој имал прилика да се качи. Не мора овде на овие турски везгради, току било каде во светот, ако сте имале прилика да се качите и на многу повисоки. А, не знам какво е чувството да, гледа, да ги гледаш доле луѓето како мравки. <laughs> не е исто. И еве еден интересен случај. А пазите, дури Елен Вајд запишала во сведоќство, првото сведоќство, 167 страна, вели, Треба да одиме по тесната греда на верата. Пазите, имате еден таков цитат, интересно. Или, ако се присетите на оној незин сон, како Божиот народ оди по на тесна патека, кој што и стрмна, кој што се повеќе повеќе се стеснува, од едната страна имате стрмен зид. Дори на крајот, оние кои што се наиздржли и верни на крајот, само јажите им е спасот. Јажите кои што представува верата, врската со Бога. Веќе патека немате, немате ништо, Јажето е тоа кој што ве одржува. Значи да, треба да биме спремни, треба да се тренираме на да одиме во било каква површина на вода. Не знам колку и да е длабок. Едно утро во август или 1974, далечната 1974-та, вниманието на повеќе илјади жители на Њујорк било насочено на една гледка од која што се скаменувало срцето и застанало здивот. Вакви гледки може би некои други сте виделе, на телевизија сум гледал. За ова конкретно не се сеќавам. Сум имал тоа <laughs> само две години, така да. Високо горе спрема небото можело да се здогледа ситна фигура како се движи низ просторот помеѓу кулите близначки, кои што веќе ги нема, на светскиот трговски центар високи 412 метри. Значи, ако турскија кули тука се колку околу стотина метри, мислам дека кажа дека тука некаде, ова е четири пати повеќе. Меѓу двете кули близначки имало обтекнато жица и еден французин по име Филип, не пети, туку пети, се движел, знаете како се движат со она со оној стап во рацете. Тој со помош на своите соработници успел да растегне жица меѓу зградите преку која со еден стап за балансирање чекорел со сигурност. За вкупно време од 45 минути успел да помине од едната до другата и назад во спротивен правец. И дојде вика во еден миг и легнал на самата жица. И сега се поставува прашањето, што е логично и многу лесно за одговор. Дали овој Филип Пети почнал да тренира на 400 метри? Или, предпоставувам, може би почнал да тренира и на 50 сантиви. Што е нормално. Е, така е и со нас. Така е и со одењето по вода. Ние треба да се тренираме во верата. Ние, денеска сите оние ситуации и моменти што Господ не ги нуди и не става, а, не случайно во некои ситуации се за да не истренира, за да не навикне на тоа да се подпираме на Него, да ни зајакне верата. Затоа што ќе дојде ден која ќе мора да чекориме по вода, која што не е еден метар, че за мене, лично за мене, кој што сум непливач, па и за вас, некој. Има ли други непливачи тука? Не се срамете. Или сите знаете да плива? Персът ти знае? Не знае. Че, значи, дори дури и за мене и за Перса не би било проблем на, на еден метар длабока вода, да, пробаме да зачекориме по таа вода. Зашто ништо лошо нема да се случи, ќе пропанеш до тука некаде и толку. Меѓутоа, меѓутоа што ако се најдете, знаете ли која е најдлабоката точка на земјата? Кај се наоѓа? Ајде географија. Маријанската врата во Тихиот океан. 11.033 метри длабочина. Значи, а најлесно да си предпоставите колко е тоа, значи авион, кој летате во авион, тука негде, на 11 км висина лета авионот. Е сега, таа висина надолу во водата длабочина. Молам? Добро, 8, 9, еве. Значи, уште повеќе од тоа. Длабоко до дното на океанот, на Тихиот океан. Многу голема длабочина. Че значи, многу повеќе од Монт Еверест. И тоа не на мирен, иако се вика Тихи океан, но Тихи бил за разлика од Атланскиот за кој беше сега морепловецот, не ми текнува. Како и да е. Тивок или Тихи океан го нарекол еден морепловец, Магелан, поминувајќи тамо негде кај Аргентина доле, од Атланскиот немирен, која преминал во другиот дел, и затоа го нарекол Тихи, затоа што бил Тивок, кој мир, мирно било, значи, водата, површината. Но, иде време кога ќе треба да одиме на 11 километри, така да кажеме се една а, слика да си прикажеме преку ова Маријаниниот јас или проток, кога морето, односно океанот, ќе биде немирен. И еве некои од цитатите, кои што укажуваат на тоа жалосно време, како што никогаш не било, ќе настапи наскоро. И тогаш нам ќе ни биде потребно искуството што сега го немаме, а кое што многумина занемаруваат да го стекнат. А денеска може да го стекнеме. Денеска, утре, задутре, Господ секој ден нуди шанси за тренирање, за вежбање на нашата вера можности за да се подпреме на него. Секој од нас има искушенија, секој од нас има проблеми, имотни, вакви, такви. И секојаш Господ дури прави такви ситуации да ве да ви стави во кјош, за да сватите дека никој не може да ви помогне, за да сватите дека помошта само може од него да дојде и на тој начин да да ве натера да верувате во него, да се подпрете на него на неговиот збор, на неговите ветувања, а ветувања Библијата е исполнета, значи од крајот до од почетокот до крајот. Време на неволја и страв што е пред нас, времето на неволја и страв што е пред нас ке бара вера што може да поднесе маки, откажување и глад, вера што нема да се поколеба иако ќе биде тешко искушана. И што мислите, во таква една ситуација ќе се случи пак еве чудо, Господ ќе ни даде не знам толкава голема вера, што ние ќе можеме да ги поминеме ние тие тешки маки, или ние веќе сме се навикнале, ние веќе сме истренирани во вера. Ако го занемаруваме тој тренинг денеска, тоа ќе не биде наистина тешко тоаш. Тие што сега имаат само малку вера, се ноѓаат во најголема опасност да и подлегнат на силата на сатанските измами и на насилството над совест. Па дори ако ги издржат искушенијата, сепак во времето на големата неволја, ќе поднесуваат длабока жалост и страф, зашто не навикнале да, да се подпираат врз Бога. Лекциите на верата, што ги занемариле, мора да ги учат под страшен притисок на обесхрабрување. Затоа денеска, доека е се уште мирно, благодатно време, ние треба се вежваме во верата. А можности да за тоа имаме многу. Јас често пати се прашувам сами од себе, значи, дури се секјам на времето во самиот почеток на моето одење по вода, да кажам, значи 97-та, тамо 98-та година од минатите 2000 велијани, ми беше поставувано прашање од еден постар брат, утре ако ти влезат и ако ти вперат пиштол во чело и ти кажат откажувај се од верата, дали би се откажа или, или ке стои стврсто? кој всушност може од нас да даде одговор на тоа, затоа што не е до нас, не е во нашата сила, туку ако ние сме му верни, Господ ќе ни ја даде и таа сила. Ако треба, може би, треба да погинеме за него. Но вистина доаѓаат времења какви што никогаш не биле и ние не можеме ни да се предпоставиме какви јас се чудам на самиот себе прво, на какви се глупости ситници можам да паднам, А се чудам и на некои други, зашто можат си ја продаваат кожичката, да кажам, во ова денешно време. А камо ли утре, кога на вистина може да се случи баш такво сценарио. Не мора да пиштал, било што ќе ве станат, ќе ве стават во затвор. И ќе ви измачуваат, ќе ви корнат ногти, не знам што сега да не навлегуваме во тоа. Че имате инквизиција повторно. Како вие тоа ќе го подесите, како вие тоа ќе го издржите, ако не можете да издржите една... Ви скокнала некоја сестра или брат тамо нешто ви кажа два-три збора и ние готово, запалени ќе се истепаме. Мислам, за сами од себе кажувам пред се па понатаму, значи секој од нас има некоја мана и слабост. Тоа се само а, ситуации кои што покажуваат дека сме далеку од она што треба да бидеме, а Господ пак ги дозволува. Знаете, Господ како овде малку таму, малку не вежба едноставно. Сака да не значи, втера во дзид, како што велам, за да си ги сватиме слабостите. Да сватиме дека тука сме слаби, немокни и дека треба се потпреме целосно на Него. Не можеме ние самите. Лекциите на верата што ги занемариле, значи мора да ги учат по страшен принцип на обесхрабрување. Времето на големата неволе е страшно огнено искушување за Божиот народ, но тоа е време за секој вистински верник да го подигне погледот и така со вера ќе го види вино, виножитото на ветувањето кое е над него. Ова мене буквално ми се случи. Мислам дека го имам споделено овој момент со вас. Значи, тоа е време за секој вистински верник да го подигне погледот и така со вера ќе го види виножитото на ветувањето. Тоа беше денот кога мене Даниел Гарсија со својата кола, мислам дека беше неговата жена, да, Урсула, ме качија во колата и ме носат кон аеродрома. Значи, јас заминувам од Лија, од Шведска, од училиштето таму. И луѓе, не можам да ви опишам как, во, каква, во каква неизвестност одев, така се чувствував. Колку убави ми беа тие моменти, таа година, дена поминати таму, што да ви кажам. Многу благословено убаво време во заедница и единство, наистина е секојаш прекрасно и убаво. И сега, како да, сега треба да излезам тамо негде надвор во светот, во нешто непознато, не знам како ќе биде, не знам што ќе биде. И верувате, че значи, ништо страшно во спореба со ова, што и тоа ете, во, во таква една ситуација Господ, знаете како ме окрабри, така баш росеше некој дош, И ние одиме по патот и точно од двете страни на патот, точно така ви ножите. Значи пред нас нека, што може да го видите, на некоја одолеченост. И јас, Господ знаеше дека во тој момент така може да делува врз мене, јас точно знаев што значи тоа, ветувањето Божи, дека ете, јас сум со тебе, нема што да се плашиш. И Току овој цитат на тоа ме подсети сега, во моментов. Одењето над од јас ќе биде најголемата драма за Божиот народ, но и за целата Вселена. Од случувањето на Голгота на таа важна и неспоредлива драма на сите времења, немало такви настани во возбудливата историја на гревот и на спасението. Ангелите и останатите на, на непаднати существа ќе го следат тоа со најголем интерес. Значи, ние ќе бидеме на гледање на целата Вселена токму во тие одлучувачки мигови. Кога наистина ќе биде страшно. И сега овде вели, значи, некојаш Господ од време на време ја зголемува длабочината на водата. Кој гледа дека имаме доволно вера да зачекориме по таа и таква вода. Некојаш ќе пушти посилен ветер, ќе го направи морето бурно. Но тој знае колку и како и каде да постапи и сето тоа со единствена цел да добро не инстренира, за да бидеме спремни за големите неволи. И ако чекориме со Исуса, тука сме најсигурни. Како минатиот пат што казвам, значи за еден рибар, за еден било е, кој морепловец, најсигурно место е во бродот. Меѓутоа за Петар најсигурно место кога чекорил по водата било тоа место, затоа што тој одговарал на наредбата на Исуса. Дојдеј. И сега се подсетиме Петар после известно време пропаѓа, за многу кратко време, пропаѓа, Исус го вади од водата, и ако читате стиховите, кога ветрот престанал, кога брановите се смириле, не се смирило морето седојка не влегле во коработ. Што ќе каже дека и одењето со Христа не значи дека е помирно море морето е бурно и било бурно, се доека не влегле заедно со Христа, Петар и Христос во коработ. Но, ако одиме со него рака под рака, колку и да е бурно тоа море, ние сме насигурно. Така ќе биде веле и со Божиот народ, и кога Божиот народ ќе го прифати последниот страшен судир со гревот и сатаната, во кој што ќе биде подржан од Бога само затоа што има вера и одлучност тој покрај него. Спасените ќе бидат запечатени сигурни за вечноста. Спасени од раката на својот откупител, тие одат со него, правејќи ги завршните чекори кои што водат низ вратите на небото. Со вера. И еве сега овој дел од големата борба, познати зборови. Божиот народ, значи бурата се уште бесне, ова се завршните стени, всушност од историјата на човештото, бурата се уште бесне, Божиот народ, некои во затворски кели, а други скриени во самени за солништа, по шуми и по гори, се уште пека, значи вика, за Божја заштита, доека на секаде група вооружени луѓе потекнувани од чети демони се приготвуваат за смртоносното дело. Со извици на победа, со подбиви и клевети, четите на злосторниците се упатуваат да се нафрлат врз својот плен, но на земјата паѓа густ мрак, погуст од најтемната ноќ. Тогаш на целото небо се појавува виножитото, одблеснувајќи ја славата од Божиот престол и обкружувајќи ја секоја група на оние што се молат. Божиот народ слуша јасен, милозвучен глас кој кажува «Погледнете!» Подигајќи го очите кон небото, тие го гледаат заветното виножито. Црните, заканувачки облаци што го прекриваат небесниот свод, се разделуваат – И пак се слуша мелодичен победоносен глас кој зборува Еве ги, доаѓаат, свети, невини и чисти. Тие ја одржаа речта на моето трпение. Тие ќе живеат меѓу ангелите, а оние што цврсто се придржувале кон својата вера, со бледи, треперливи усни изговараат извик на повера. Тоа е големата борба таму негде последните страни или мислам дека главата избавување на Божиот народ, така нешто. Бог го избавува својот народ. 635-636 страна. Јас во оваа книга најдов многу нешта, кои што беа корисни за мене, затоа и а мислам дека тоа беше периодот кој беше најтешко во мојот духовен живот, тогаш најцелосно ја проучив и највеќе со внимание копнежот на вековите. И многу работи научив. Таа книга многу ми помага. И тогаш во тоа време седнав и ја преведов книгата и ти можеш да одиш по вода, затоа што едноставно видов дека многу ќе ми користи и ми користиш. Јас верувам дека беа корисни сите овие предавања до сега. Ако некој посакува, ја можам да му ја пратам, ја има во електронска форма, а ако даде Господ живот и здраве и можности понатаму, ако постои такво расположение, може некојаш и да ја отпечатиме.